50 languages. 85 85 85คำถาม อดีตการหนึ่งคุชิมุสต์มินาวิกฮุกส์คุชิมุสต์มินาวิกฮุกส์คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว kui palju te joonud olete? kui palju te joonud olete? คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว kui palju te töötanud olete? kui palju te töötanud olete? คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว kui palju te kirjutanud olete? kui palju te kirjutanud olete? คุณนอนหลับสบายไหม kuidas te magasite? kuidas te magasite? คุณสอบผ่านได้อย่างไร kuidas te eksami sooritasite? kuidas te eksami sooritasite? คุณหาทางพบได้อย่างไร kuidas te tee leidsite? kuidas te tee leidsite? คุณพูดกับใครมา kellega te rääkisite kellega te rääkisite คุณนัดกับใครมา kellega te kokku leppisite kellega te kokku leppisite คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา kellega te sünnipäeva tähistasite kellega te sünnipäeva tähistasite คุณไปอยู่ที่ไหนมา Kus te olitte? Kus te olitte? คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Kus te elasitte? Kus te elasitte? คุณเคยทำงานที่ไหนมา Kus te töötasitte? Kus te töötasitte? คุณแนะนำอะไรไปแล้ว Mitä te tellisitte? Mitä te tellisitte? คุณทานอะไรมา มิตาเตซุยเต มิตาเตซุยเต คุณได้พบอะไรมา มิตาเตอุปปินุตอลเตมิตาเตอุปปินุตอลเตคุณขับรถมาเร็วแค่ไหนคุยกี่เรสติเตซุยซิตเตคุยกี่เรสติเตซุยซิตเต